32 skirsnis. Perskirimas 45. Audėjas Makrinas, į kurio namus buvo atneštas Vinicijus, jį nuprausį, aprengė ir pamaitino, tada jaunasis tribūnas jau visai atgavęs jėgas pasakė, jog dar šiąnakt pradės toliau ieškoti Lino. Makrinas, jis buvo krikščionis, patvirtino Hilono žodžius, kad Linas kartu su vyresniuoju kunigu Klemensu išvyko į Ostrijaną, kur Petras turėjo pakrikštyti būrius naujojo mokslo sekėjų. Kvartalo krikščioniai žinojo, kad Linas dar už vakar pavedė rūpintis jo namais kažkokiam gajui. Venicijui tai buvo ženklas, kad nei Ligija, nei Ursas neliko namie ir tikriausiai taip pat iškeliavo į Ostrijaną. Ši mintis jam atnešė didelį palengvėjimą. Linas jau žmogus senas, jam sunku buvo kasdien vaikščioti iš Užtibrės iki tolimų Nomento vartų, paskui vėl grįžti atgal, tad matyt tas kelias dienas jis buvo apsigyvenęs pas kurį nors bendratikį už miesto sienų, o su juo ir Lygija ir Ursas. Šitaip jie išvengė gaisro, kuris beje nepersimetė į kitą Eskvilino atšlaitę. Vinicijus čia išvelgė lemtingą Kristaus ranką, pats pajuto jo globą ir su meilės kupiniausia širdime mintyse – prisiekė jam atsilyginti visų gyvenimu už tokius aiškius malonės ženklus. Tad tuo labiau reikėjo skubėti į Ostrianą. Atrasęs ten lygiją, atrasęs Liną Petrą ir sivešęs juos toli į kurį nors savo ūkį, kad ir į Siciliją. Roma štai dega ir po kelių dienų iš jos liks tik krūva nuodėgulių. Tai ko čia jiems pasilikti po tokios nelaimės su įsisiautėjusiai žmonėmis – Ten juos apsups išmankštintų vergų bujai, apsups kaimų tyla ir jie galės ramiai savo gyventi po Kristaus sparnu, Petro palaiminti. Te tai reikia dabar juos surasti. Tačiau tai buvo nelengva. Vinicijus prisiminė, kaip sunkiai jis prasigavo išvyję apie į užtibę ir kaip turėjo sukti ratus, kol prasimušė į prieplaukos kelią, tad dabar įžose apeiti miestą iš priešingos pusės – Traukiant triumfo keliu paupiu buvo galima nusikasti iki Emilijos tilto, o iš ten, aplenkiant Pincijų, išilgai Marso lauko, pro Pompėjaus, Lukulo ir Sulustijaus sodus, įsikapstyti į Vyją Nomentaną. Tai trumpiausias kelias, bet nei Makrinas, nei Hilonas nepatarė juo leistis. Teisybė ugnis kol kas nepasiekė tos miesto dalies – bet visos turgavietės ir gatvės galėjo būti prisigrūdusios žmonių ir užverstos jų rakandais. Hilonas pasiūlė keliauti per Ager Vatikanus iki Porta Flaminija. Ten persikelti per upę ir toliau eiti vidiniu miesto pasieniu už Acilijos sodų į Porta Salariją. Kiek pasviravęs Venicijus sutiko su šiuo patarimu. Paaiškinimai – Ager Vatikanus Vatikano laukas, Porta Flaminija Flaminijos vartai. Paaiškinimų pabaiga. Makrinui reikėjo likti saugoti namų, bet jis parūpino du mulus, kurie galėjo praversti ir lygiai toliau keliaujant. Norėjo duoti dar vergų, bet Vinicijus atsisakė, nes buvo įsitikinęs, kad, kaip ir anksčiau, bet koks pirmas sutiktas pretorijonų būrys paklus jo įsakymui. Netrukus abu su Hilonu E, per pagus Janikulensis patraukė į triumfo kelią. Atvirose vietose ir čia buvo apsistoję žmonės, bet pro juos brautis nebuvo sunku, nes didesnioji gyventojų dalis bėgo prie jūros, prie plaukos kelių. Už septimijaus vartų keliavo tarp upės ir puikių e, domicijų sodų, kurių galingi kiparisai raudonavo nuo gaisro kaip nuo vakaro žaros. Kelias darėsi laisvesnis, tik tai retkarčiais teko grumtis su atplūstančiu kaimiečių srautu. Vinicijus kiek įmanydamas varė mulą, o Hilone jodamas iš paskos visą kelią šnekėjosi pat su savimi. Štai gaisras jau liko užpakalyje ir dar šildo mums nugaras, dar niekada šiame kelyje naktį nebuvo taip šviesu. O dzeuse, jeigu neužleisi liūties ant šio gaisrų, tai ženklas, kad nemyli Romos. Ne žmonių jėgoms užgesinti šitą ugnį, toks miestas, kuriam tarnavo Graikija ir visas pasaulis, o dabar bet kuris graikas gali pasispraginti pupų jos pelenuose. Kas galėjo šito tikėtis ir nebebus jau nei Romos, nei jos valdovų, o kas įsigeis pavaikščioti po degėsius, kai jie atvėsė švilpauti, galės savo švilpauti nieko nebijodamas. O dievai! švilpauti virš tokio miesto, kuris valdė pasaulį. Koks graikas ar netgi barbaras galėjo to tikėtis, o vis dėlto švilpauti galima, nes krūva pelenų likusi, ar po piemenų laužo, ar po sudegusio miesto, tai tik tai krūva pelenų, kurią anksčiau ar vėliau vėjas išpustys. Taip kalbėdamas tapais grėžiojosi į gaisrą ir žiūrėjo į ugnies bangą piktu ir kartu džiaugsmingu veidu. Paskui kalbėjo toliau žūsta, žūsta ir nebebus jos daugiau žemėje, kur dabar pasaulis siūs savo grūdus, savo alyvą ir savo pinigus, kas įspaus auksą ir ašaras, marmuras nedega, bet trupa ugnyje, kapitolijus vis griuvėsiais ir palatinas taip pat. O Dzeuse, Roma buvo it piemuo, o kiti žmonės it avys, kaip piemuo išaugdavo – pasipjaudavo vieną avį, suvalgydavo mėsą, o tau, dievų tėvę, paukodavo kailį. Kaso debesų valovę dabar pjaus ir į kieno rankas įduosi piemens botagą, nes Roma pleška, tėvę, taip smagiai, lyg pats ją būtum uždegę žaivu. Paskubėk, ragino Venicijus, ką tu veiki? Verkiu Romus, ponė, atsakė Hilonas, toks Jupiterio miestas, Valandėlę abu jojo tylėdami klausydamiesi gaisro užimo ir paukščių sparnų šnarėsio. Balandžiai, kurių aibė veisėsi prie dvarų ir kampanijos miestelių, taip pat visokiausi laukų paukščiai nuo pajūjo ir iš aplinkinių kalnų, gaisro pašvaistę matyt palaikę saulės spindesiu, pulkų pulkai skrido aklomis į ugnį. Vinicijus pirmas prašneko. Kur buvai, kai kilo gaisras? ėjau ponę pas savo bičiulį Euricijų, kuris turėjo krautuvę prie didžiojo cirko. Vis mąstydamas apie Kristaus mokslą tik girdžiu, šaukia gaisras. Žmonės pietėsi apie cirką pasiryžę gelbėti ir iš smalsumo, bet kai suliepsnojo visas cirkas, be to ugnis ėmė plieksti iš karto ir kitose vietose, reikėjo galvoti, kaip pačiam įsineždinti. Ar matei žmonės mėtančius deglus į namus? Ko tik aš nemačiau, Enėjaus vaikaitį, mačiau vyrus kinančius savo kelią per minę kardais, mačiau kautinės ir sutryptus ant žemės žmonių vidurius. At, ponė, jeigu būtum regėjęs, būtum pamanęs, kad barbarai užėmė miestą ir surengė skerdinės. Žmonės aplinkui šaukė, kad atėjo pasaulio pabaiga. Kai kas visai pametė galvą ir užuot bėgę bejingai laukė, kol juos praris liepsna. Kiti krausėsi iš proto, dar kiti klykė iš sielvarto, bet mačiau ir tokių, kurie klykė iš džiaugsmo, nes, o ponia, daug pasaulyje blogų žmonių nesugebančių vertinti jūsų maloningo viešpatavimo geradarybės ir tų pagristų teisių, kuriomis remdamiesi iš visų atimate savo viską iki paskutinio siūlelio. Žmonės nemoka susitaikyti su dievų valia. Vinicijus per daug buvo paskendę savo mintyse, kad pastebėtų Hilono žodžiuose pulsuojančią pašaipą. Pasibaisėjimo šiurpulys ji nukrėtė vien pagalvojus, kad Ligija galėjo patekti į tą sumaištį, tas siaubingas gatves, kur trypiami žmonių viduriai. Tad nors jau gal dešimt kartų buvo klausinėjęs Ilona visko, ką tas galėjo matyti, dabar vėl kreipėsi į jį. Ar juos matei savo akimis, Ostriene? Mačiau, Veneros sūnau, mačiau merginą, gerąjį lygą, šventąjį liną ir apaštalą Petrą. Prieš gaisrą? Prieš gaisrą o mitra. Tačiau Vinicijaus širdyje sukruto abejonė, Archilonas nemeluoja, tad laikęs mulą, rūšiai pasižiūrėjo į senąjį graiką ir paklausė, ką tu ten veikiai? Hilonas sutriko. Teisybė, kaip daugeliui taip ir jam atrodė, kad su Romos pražūtimi ateina galas ir jos viešpatavimui, bet kol kas buvo akis į akį su Vinicijumi ir prisiminė, kad šis su baisiausiais grasinimais jam buvo uždraudęs šniukštinėti krikščionis, ypač Lina ir Ligija. Pone, tarė, kodėl netiki, kad aš juos myliu? Taip, taip, buvau Austrienė, nes esu pusiau krikščionis. Pironas išmokė mane daugiau vertinti dorybę negu filosofiją, todėl vis labiau linkstu prie dorų žmonių. Be to, o ponė, esu skurdžius ir kai tu, Jupiteri, smagiai leidai laiką Ansijuje, mane dažnai prie knygų marino Alkis Tad sėsdavau palei sieną, ostrienę, nes krikščionys nors patys vargšai daugiau duoda išmaldos negu visi kiti Romos gyventojai, paimti kartu. Paaiškinimas Venecijui pasirodė įtikinamas, todėl paklausė jau ne taip rūšiai. Ir nežinai, kur šiuo metu apsistojo Linas? Ką ta jau nubaudė mane žiauriai, ponia, už smalsumą, atsakė graikas. Vinicijus nutilo ir abu jojo toliau. Pone, po valandėlės prašneko Hilonas, nebūtum radęs merginos, jeigu ne aš, bet jeigu ją vėl surasime, ar neužmirši vargšo išminčiaus? Gausi namą ir vynogyną prie Ameriolos, atsakė Venicijus. Dėkui tau, Herkuli, su vynogyno? Dėkui tau, o taip, su vynogyno. Užnugaryje liko Vatikano kalvos, gaisro nutvikstos raudonas spalva, bet už Naumachijos raiteliai pasuko į dešinę, perjoje Vatikano lauką, jie norėjo pasiekti upę, persikelti per ją ir atsidurti prie Porta Flaminija. Staiga Hilona sustabdė mulą ir tarė. Pone Manšoviai galva gera mintis, sakyk, paragino Vinicijus. Tarp Janikulo kalvos ir Vatikano, už Agripino sodų, yra požemė, iš kurių imta akmenys ir smėlis Nelono cirko statybai. Paklausyk manęs, ponia. Pastaruoju metu žydai, kurių, kaip žinai, užtibrėja daugybį, pradėjo žiauriai persekioti krikščionis. Prisimeni, kad jau dieviškojo Klaudijaus laikais ten vyko tokios riaušės, jog Cezaris buvo priverstas juos išvyti iš Romos. Šiandien vėl sugrįžę ir Augustos globoje, jausdamiesi saugus, daro dar įžulesnės piktadarybės krikščionims. Aš žinau, pats mačiau. Prieš krikščionis neišleistas joks ediktas, bet žydai miesto prefektui juos kaltina, kad jie žuda vaikus, garbina asilą ir skelbia senato nepripažintą mokslą, o patys juos muša ir užpuldinėja maldos namus taip inirtingai, kad krikščionys priversti nuo jų slėptis. Ką tu nori pasakyti, paklausė Vinicijus. Nagi tą, ponė, kad sinagogos užtibrėje veikia viešai, o krikščionys vengdami persekiojimų turi melsti slapčiomis ir renktis apleistose pašiūrėse už miesto arba arenarijose. Tie, kurie gyvena užtibrėje, kaip tik ir pasirinko tą arenariją, kurie atsirado statant cirką ir įvairiausius namus palei Tibrą. Dabar, kai žūsta miestas, Kristaus sėkėjai be bejonės meldžiasi. Rasime jų nesuskaičiuojame daugybę požemiuose, todėl patariu tau, ponė, užsukti ten pakeliui. Juk tu sakei, kad Linas išvyko į Ostrijaną. Netekęs kantrybės sušuko Vinicijus. O tu man pažadėjai namą su vynogynu prie Ameriolos, atsakė Hilonas. Todėl aš pasiryžęs ieškoti merginos visur, kur tik turiu vilties ją surasti. Kilus gaisrui, jie galėjo sugrįžti į užtibrę. Galėjo apsukti miestą, kaip mes dabar aplink jį sukame. Linas turi namą, gal norėjo būti arčiau jo, pasižiūrėti, ar ugnis neužgrebė iš šio kvartalo. Jeigu sugrįžo, tada prisiekiu tau, Persefonę, ponė, kad surasime juos besimeldžiančius požemyje, blogiausią atveju gausime apie juos žinių. Teisybę sakai, na tai vesk, sutiko Vinicijus. Hilonas ilgai negalojęs pasuko kairien į kalvą, valandėlę kalvoš laitai jiems sustojo gaisra, ir nors artimiausios pakilumos buvo apšviestos, jie patys liko šešėlyje. Prajoja cirką pasuko dar į kairę ir atsidūrė lyg ir tarpeklyje, kur buvo visai tamsu, tačiau ir šioje tamsoje Vinicijus išlėjo spiečius mirksinčių žvintėlių. Štai jie, tarė Filonas, šiandien jų bus daugiau negu bet kada, nes kiti maldos namai sudegę arba pilni dūmų, kaip ir visa užtibrį. Taip, girdžiu giesmes, atsakė Vinicijus, iš tamsios kalno angos klido gėdančių žmonių balsai, o žibintėliai nyko joje vienas po kito. Tačiau iš šalutinių tarpeklių nėro vis naujos figūros ir po kiek laiko Vinicijus su Hilonu atsidūrė vidury žmonių minios. Hilonas nulipo nuo mulo ir pamojas greta einančiam paaugliui tarė. Aš Kristaus kunigas ir vyskupas, palaikyk mums mulus, tai gausi mano palaiminimą ir nuodėmių atleidimą. Ir nelaukęs atsakymo, jis praudė jam į rankas pavadžius, o pats su Vinicijumi prisidėjo prie plaukiančios minios. Netrukus įėjo į požemį ir blausioje žibintėlių šviesoje slinko tamsiu koridoriumi, kol pasiekė erdvę olą, kur anksčiau matyt buvo skeliami akmenys, nes sieną sudarė nesenos jų atlaužaus. Ten buvo šviesiau negu koridoriuje, ne šalia lempelių ir žibintėlių liepsnojo deglai. Jų blandoje Venicijus išvydo aibę klūpančių žmonių aukštyn iškeltomis rankomis – nei lygijos, nei apaštalo Petro, nei lino niekur neižiūrėjo, bet iš visų pusių supo iškilmingi ir susijaudinę veidai. Kai kuriuos aiškiai matyti laukimas, nerimas, viltis, šviesa atšvito pakeltų akių baltymuose, prakaitas rytosi išbliškusiomis kaip kreida kaktomis, kai kurie gėdojo, kiti karšlygiškai kartojo Jėzaus vardą, dar kiti mušėsi į krūtinę. Buvo akivaizdu, kad jie laukia jog štai, štai įvyks kažkas nepaprasta. Pagaliau giesmės nutilo ir iškirsto didžiulio luito nišoje pasirodė Venecijui pažįstamas Krispas ekstazijas apimtų išbalusių fanatiškų ir rūščių veidų. Akys įsmigo į jį, tarsi laukdamos sutvirtinimo ir vilties žodžių, o jis, peržegnoja susirinkusius, prabilo greitą kalbę, beveik šaukte šaukį. Atgailaukite už nuodėmę savo, nes jau atėjo metas, šten piktadarybių ir paleistuvystės miestų, ant šito naujo Babilono viešpats pasiuntė naikinančią liepsną, išmušė teismo rūstybės ir pražūties valanda. Viešpats pažadėjo ateiti ir netrukus išvysite jį, tačiau ateis ne kaip avinėlis, kuris paukojo kraują savo už jūsų nuodėmes, bet kai baisus teisėjas, kuris teisingumu savo nugramsdins į bedugnę nusidėjėlius ir netikėlius. Vargas pasauliui, vargas nusidėlėms, nes nebus jiems pasigailėjimo. Regiu tave, Kristau, žvaigždžių lietus krinta saulė tamsta žemėje, atsiveria prarajos ir kyla numirėliai, o tu eini lydimas trimitų skambesio ir angelų pulkų, lydimas griaustinių ir žaibų. Regiu ir girdžiu tave, o Kristau. Tada nutilo ir pakėlęs veidą, tarsi įsižiūrėjo į kažkokią tolumą, kažkokią baisybę. Tuo metu požemėje sudundėjo duslus trenksmas. Vienas, kitas, dešimtas. Tai liepsnojančiame mieste su griausmu griuvo ištisos gatvės sudegusių namų. Tačiau dauguma krikščionių šiuos garsus sutiko kaip aišku ženklą, kad siaubo valanda išmušė, nes tikėjimas greitu antruoju Kristaus ateimu ir pasaulio pabaiga – buvo tarp jų ir šiaip įsišaknyjas, o dabar jį dar sustiprino miesto gaisras. Ir dievo baimė apėmė susirinkusiuosius, daugelis balsų ėmė kartoti, teismo diena, jie ateina. Kai kurie užsidengė rankomis veidus įsitikinę, kad už to jau sudrebė žemė iš pačių pamatų ir iš jos nasrų įsiverš pragaro pabaisos ir griebs nusidėlius. Kiti šaukė, Kristau pasigailėk, atpirkėjau būk gailestingas. Dar kiti garsiai išpažino nuodėmes, kai kurie puolė vieni kitiems į glėbį, kad siaubinga akimirka turėtų prie savęs kokią artimą širdį. Tačiau buvo ir tokių, kurių veidai atrodė lyg įžengė į dangų, nušviesti nežemiško šypsenos, be šešėlio nerimo, keliose vietose suskambo balsai, tai religinės ekstazės pagauti žmonės pradėjo šūkčioti nesuprantamų žodžius, nesuprantamomis kalbomis, Kažkas iš tamsaus ulos kampo suriko, abuskite miegantieji. O virš visų greudė krispo šauksmas, budėkite, budėkite. Tačiau tapai stodavo tyla, tarsi visi sulaikę krūtinėje kvapą, laukė kas bus. Tuo metu pasigirsdavo tolimas trenksmas, griuvo ištisi kvartalai, o paskui vėl eidėjo dejonės maldo šauksmai ir prašymai, pasigailėk, atpirkėjau, kada niekada atsiliepdavo Krispas šaukdamas, įsižadėkite žemiškų gerybių, nes netrukus nebejausite žemės po kojomis, įsižadėkite žemiškos meilės, nes viešpat sunaikins tuos, kurie žmonas ir vaikus mylėjo labiau negu jį. Vargas tam, kuris kūrinius mylėjo labiau negu kūrėja. Vargas turtuoliams, vargas lupikautojams, vargas ištvirkeliams, vargas vyrui, žmonai ir vaikui. Staiga akmens laužyklą sukrėtė stipresnis, negu lygi tol griausmas, visi puolė ant žemės, įskaitė rankas kryžiumi, kad šito ženklą apsigintų nuo piktųjų dvasių, stojo tyla, kurioje buvo girdėti tik tankus alsavimas ir gastingas šnipždesys. Jėzau, jėzau, jėzau, ir šiandien bei ten vaiko verksmas. Ir tada virš to gulinčio žmonių knipždėlyno prabilo kažkoks taikus balsas. Ramybė jums, Tai buvo balsas apaštalo Petro, ką tik įėjusio į uolą. Suskambėjus jo žodžiams, baimė akimoju išnyko, taip nusiramina kaimenį, pasirodžius piemeniai. Žmonės kilo nuo žemės, artimesnė ėmė glaustis prie kelių, tarsi ieškodami po jos sparnų prieglopščio, o jis ištiesęs pešių rankas kalbėjo. Ko nerimauja širdys jūsų, kuris iš jūsų gali pasakyti, kas jam atsitiks kol išmuš valanda. Viešpats nubaudė ugnimi Babiloną, bet su jumis, kuriuos apiplovė krikštas, kurių nuodėmės atpirko avinėlio kraujas, bus jo gailę širdystė ir numirsite jūs su jo vardu lūpose. Ramybė jums. Po ruščių ir nepermaldaujamų krispo žodžių Petro kalba susirinkusiems buvo it balzamas. Vietoj dievo baimės širdis užplūdo dievo meilį. Žmonės surado tokį Kristų, kurį buvo pamilę iš apaštalų pasakojimų, ne netlaidų teisėją, bet švelnų ir kantrų avinėlį, kurio gailestingumą šimtą kartų pranoko žmonių piktybę. Palengvėjimas apėmė visus, viltis ir dėkingumas apaštalui pripildė širdis. Iš visų pusių ėmė šaukti balsai. Mes tavo avelės ganyk mus, atmesniai kalbėjo, neapleisk mūsų pražūties valandą, ir klaupėsi prie jo kelių, tada Vinicijus tai regėdamas taip pat prisertino, suėmė jo apsautalų kraštą ir nulenkęs galvą tarį. Pagelbėk man, tėve, ieškojau jos gaisro dūmuose ir žmonių miniuose ir niekur rasti negalėjau, bet tikiu, kad tu gali ją man sugražinti. Petras uždėjo ranką jam ant galvos. Pasitikėk, tarė, ir sek paskui mane.